Juliana, já peguei. A Natália, já peguei. No LP na Marconi, pode pá que o lá é rei. A Larissa, já peguei. A Carol, já peguei. No LP na Marconi, pode pá que o lá tem, tem, tem, Todas minas da quebrada pode pá que eu já empurrei. No LP na Marconi, pode pá que o lá é. Todas as minas da quebrada, pode pá que eu já empurrei. No LP na Marconi, pode pá que o lá é. Pegou quem? Pegou ela? Ha! chupou meu pau de tabela. Pegou quem? Pegou ela? Ha, chupou meu pau de tabela. Pegou quem? Pegou ela? Ha, chupou meu pau de tabela. Pegou quem? Pegou ela? Mas que brinco comigo quando tromba ela e gela. Ou nós agimos sigilo pra entrar na mente dela. Mas me dá tesão, outras vem de presa. Diz que sou cachucão, mas elas que não prestam. Satisfação de comer a perereca. Satisfação satisfação de comer sua perereca. Mais satisfação de comer sua perereca. Mais satisfação de comer. Não tenho culpa se sou o preferido delas Que entra bagunça e fere o coração delas Nosso nome gera conflito entre as cadelas Machucamos o coração dela, hein, fudeu. Então que novinha, senta pra quadrilha. Aproveita hoje, porque hoje é seu dia de sorte. Joga bunda pros malocos, ela dá sentadão. Ela dá sentadão. sentadão. Ela dá sentadão. sentadão. Ela dá sentadão. Ela dá sentadão. Ela dá sentadão na pique tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. Todas as mina da quebrada pode pá que eu já empurrei. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. No Elipe, na Marconi, pode pá que o lá é rei. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. Todas as mina da quebrada pode pá que eu já empurrei. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. No Elipe, na Marconi, pode pá que o lá é MC Lan novamente. Só que agora é diferente, o Pânico e o Voz de Ouro estão presentes.